і вбивство Софроненка. Як ви думаєте, Ангеліна знає про це? стривожено спитав професор. Про вона тільки з газет, а тепер ви самі кажете ніякої інформації. Коли так, то вона ще нічого не знає. Мені не зовсім зручно розпитувати її. Може б, ви якось, професоре? Ви ж прекрасно розумієте що тут кожна деталь має значення. Справді, хоч змушений вас розчарувати, Оксано. Ангеліна страшенно заклопотана щоденними справами, так що навряд, щоб вона оцим, як ви кажете, мощам надавала якогось особливого значення. Магічним мощам, професоре, мощам, наділеним неймовірною екстрасенсорною силою бо гаразд полегшено розсміявся. Ангеліна ж не Джуна і, звісно ж, не Кашпіровський. Вона живе в світі реальних предметів, що ж до невловимих матерій, то їй досить власних проблем. Ось вам, будь ласка, буквально вчора Ангеліна привезла мені для експертизи одну книжечку. Погляньте, он на тім столику. Бачите? ми з вами про ложе князя Володимира, а тут молитовник князя Володимира. На пергаментних харатіях списано молитви Василія Великого, візантійського церковного ієрарха, святого покровителя князя Володимира, який при хрещенні взяв ім'я Василія. З бібліотеки Ярослава Мудрого не втрималася від вигуку Оксана. Ну вже екскаваторник Шрамко все ж натрапив на древні книги? Все, що лишилося від Шрамка, арештоване вами, наскільки мені відомо. А щодо Ярославої книгозбірні, я далекий від вашого оптимізму, Оксано. Цей молитовник, як мені здається, походить не з бібліотеки Великого князя Київського, а з бібліотеки Сулакадзева. Хто це такий? Ви можете не знати, бо це не ваш фах. Але не знає і моя донька, це вже гірше. Їй доведеться вислухати від мене. Власне, краще їй буде прочитати одну публікацію. Вона належить товаришеві мого батька, професорові Макаренку. Вони обидва репресовані в той самий рік. Візьміть он ту червону книжку, Оксано. Для вас це буде теж цікаво. Молитовник Великого князя Володимира Ісула Кадзев. На самому початку XIX віку ім'я Сулакадзева стає дуже відомим. Його знали історики, палеографи і археографи. Діяльність його, як підробщика старовинних рукописів, найясніше освітлив Пипін. Але ця діяльність не обмежувалась лише баргаминами, бомбициною та папером. Рука його до нестерпу бажала і ширшого поля діяльності. Наслідком його плідної і невпинної. 30-річної праці залишились і речі з інших матеріалів дерева і металів, жезли залізні і дерев'яні з написами Костиль Железний, Добрині дяді Володимира та інше. Відомий купець, що торгував старовинними підробленими рукописами Бардін, ніяк не може вважатися за особу рівнозначну Солакадзеву. Бардін, оскільки можливо гадати в сучасний мент, набув собі слави власне як торговець. Солакадзева як купця ніде не помітно. Цей останній є підробщик-аматор. Мабуть, за принципом мистецтво для мистецтва. За цим же принципом він розповсюджує свої твори. На всій діяльності Сулакадзева помітно, що він багато читав, дуже цікавився російською історією, знайомився з пам'ятками матеріальної культури не з як об'єктами торговлі.